در مورد در مورد حکم شراب که زمان پیامبر صلی الله علیه و بر اساس احادیث و قرآن و ایوه که شراب های اسلامی در حتا شراب های غیر اسلامی در حتا شراب اسلامی غیر اسلامی نہیں شراب شراب شراب اسلامی آپ جو اسلام در حتا دل استیر در حتا زنا اسلامی زبر فارسی بواجه که شراب در اول اسلام حلال بود تا سال اول هجری دوم هجری سوم هجری چهارم هجری شراب حلال بود تا محاصره قبیله بنی نظیر وقتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبیله بنی نظیر رو محاصره کرده بودن در محاصره بنی نظیر حرمت شراب نازل شد برای شراب حکم حرمت تدریجی بود اول اومد وقت نواز نخورید کم کم کم کم تا آخر الله جل شانه در یک لیست بزرگ شراب و قمار و ربا و این همه رو نجس اعلان فرمودند و آخر فرمودند حال انتم منتهون هنوز باز نمیایید چند مرحله داریم ما اختار میکنیم که کم نخوری نخورید ولکن باشید آخر فرمودند فهل انتم منتهون هنوز باز نمیایید حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اونجا گفتن انتهینا انتهینا ما از خوردن شراب باز آمدیم باز آمدیم بس تسلیم حالا صحابه کرام بعضی از بزرگان صحابه بنای حضرت حمزه قبلا شراب هم خورده بودن چون حرام نبود وقت حلال بود میخوردن خیلی از صحابه کرام در اوه شهید شدن که داخل شکمه اونا انو شراب بود چرا جائز بود اما تا وقت جائزه جایز از حرمت اطلاق نمیشه تا سال چهارم هجری بعد حرمت شراب نازل شد و الله جل شانه در قرآن صراحتا فرمودن شراب حرام است اول صحابه کرام با این چیکار کردن حضرت عبدالله ابن عمر میفرمایند که به محضی که حرمت شراب در کوچه های مدینه منوره اعلام شد و ندا آمد که حالا ان الخمر قد حرمت حرام شده است صحابه کرام شرابه ها رو پایین به زمین کوبیدن داخل دسته ها لیوان پر از شراب بود مشغول خوردن بودن که اعلام شد همه به زمین کوبیدن گفتن دوباره هم نمیخوریم حرام است و حرام است و حرام است حضرت انس میگه من داشتم برای پدر ناتنی ابو طلحه و افراد خانواده شراب میریختم داخل کوچه مدینه اعلام شد که شراب حرام است بگه از اونجا هیچ کس شراب گرد و پایین همین ریختیم ما و عجیبتر این بود که هیچ کس از صحابه کرام دنبال تحقیق ناومد که این اعلام که میشه داخل کوچه مدینه از نبی کریم هست از الله جل شانه هست وای نازل شده یه شخصی از طرف داره اعلام میکنه دنبال تحقیق نآمدن فقط گفتن که شراب حرام است حرام است چرا اطمینان و اعتقاد کاملی که روی همدیگه و نبی کریم داشتند و پذیرفتند و حتی یک صحابی که تاجر شراب بود از سرزمین شام دا شراب و در مدینه منوره وارد میکرد تاجر بسیار بزرگی بود تمام پول و سرمایش را داخل همین شراب سرمایه گذاشته بود از سرزمین شام اومد نزدیک مدینه منور رسید خبردار شد که داخل مدینه منوره شراب حرام شده است حالا چکار کنم این بار کاروان بزرگ شراب و نزد کوه نگه داشت کسی رو فرستاد پیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم که حضرت این شرابی که حرام شده آیا فروختن هم حرام است یا خوردن حرام است نبی کریم فرمودند که فروختن هم حرام است خوردن هم حرام است استفاده حلال نیست کوچکا کو اینا پاره کن تمام سرمایه و هستی خودشو همونجا گذاشت و همه اونها رو پاره کرد و کوزه ها رو شکست مانند یک رودخانه آبش جاری شد این است ایمان تمام هستیش تمام سرمایش به خاطر یک اعلام حرام است همه رو ریخت و به زمین حتی بدون یک درهم مدینه منوره برگشت صحابه کرام وقتی گفت شراب حرام است آن حضرت صلی الله علیه و سلم در شهر مدینه منوره شراب ها رو جمع کردند و تمام مشکیزه ها و کوزه ها رو شکست و پاره کردند و با اصحاب اکرام خودشون هر کس مشغول همی کاری شد پس برابری خوردن شراب حرام است فروختن شراب حرام است کمک کردن به شراب فروش حرام است همهشون حرامند حرامند حرامند الله اعلام کرده و اگر کسی اعتقاد داشته باشه که شراب حلال هست کافر میشه هر کسی اعتقاد داشته باشه که پولش حلال هست خوردنش حلال است استفادهش حلال است این آقا کافر میشه و خانمش طلاق میشه تمام زندگی از, از هم پاشیده میشه که متاسفانه داخل جدی هم برگردی بری بگردی بطری های شراب میخورن ماشین رو پرتاب کن بیرون از بس که زیاد عام شده نسبت به گناه عادیه پروایی ندارن بیار حال صحابه کرا اینقدر عاشق شراب بودن که برای هر وقت شراب نامی گذاشته بودن داخل اشعار قدیم عرب نگاه کنی اینقدر شعر عشقی کسی برای معشوقش میگه اونا برای شراب میگفتن صبح میخورد سو شراب میخوردن زور شراب میخوردن عصر شراب میخوردن شب میخوردن هر لحظ شراب شراب بود به زیرایی ها با شراب بود هی با شراب بودن اما وقتی که حرمت اومد نگفتم ما معتادیم ترک نمیشه عادت کردیم ترک نمیشه باید داخل کمپ بریم و تحت پرورش باشیم ترک نمیشه نه گفت آمد حرام حرام از دیگه گذاشتم چرا هرگاه عقیده قوی باشه از ماها قوی باشن ها قوی باشن ترک کار آسان هست می من نمی کنم اراده قوی باشه کار آسانه میگن رئیس جمهور پاکستان ضیاء الحق اینقدر سیگار میکشی سیگار با سیگار روشن میکن سیگار با سیگار روشن میکنه روز خرانی کرد و گفت که ترک هر کاری اینطور نیست باید تربیت بشیم و ول کم تدریجی ول کنیم گفت من معتاد سیگارم سیگار اصلا خاموش نمیشه منو بالا تریبون سیگار خاموش کرد و سیگار پرتاب کرد گفت تا آخر نمیکشم تا آخر عمر سیگار نکشید اراده قوی میخوان اما متاسفانه ما تلقینه های شیطانی در نفسها گذاشتیم اگر نمیشه نمیشه اگر میشه میشه اما چون باور کردیم که نمیشه نمیشه اینها پس بنابراین اینها یک شراب فروشان شراب میخورن میفروشن اینها بزرگترین محاربین خدا هستند دارن جامعه اسلامی رو به فساد میکشن بعضی علما تحقیقاتی نوشتن که چرا شراب حرام است با انسان چیکار میکنه کسی که اول شراب میخوره اول شراب میخوره نشاط میگیره صورت تازی میشه قوی میشه مغزش کار میکنه من معتادا کار میکنه قوی میشه اما به تدریج به تدریج کلی از بین میره سکته های مغزی به خاطر شراب یک دکتر آلمانی در ایران میگه میگه در سن چهل سالگی رسیده مانند انسان 60 ساله پیدا میشه کل صورت فرسوده میشه پژمرده میشه و رفت رفته به حدی میرسه عقلش از دست میره بزرگترین نبی کریم فرمودن که ام الفواحش ام الخبائس اسم شراب است مادر همه بدی ها همه چیز نجس شراب است انسان شراب خود بی حیا میشه شراب خورد قتل میکنه شراب خورد زنا میکنه و فساد میکنه و آخر کار وقتی که از بس زیاد شراب بخوره بچه که متوالد میشن لاغر و ضعیف میشن بچه عقیم میشن خودش کار فلج میشه میره و کار هم بدترین مرگ هایی که میگیرن کسانی شراب میخورن میگن اگر شراب در کشورهای فرانسو، آلمان اگر شراب تعطیل کنن نصف دارای کشور رو شراب خرج میشه و از خیلی از فسادها از خیلی از گناه بسیل شراب گرفته میشه پس بنابراین وقتی اسلام یک شراب حرام کشورهای غربی رسیدن که هنگام رانندگی کردن شراب نخورید ممنوع کردن جلو ماشیناش دستگاه گذاشتن کسی شراب بخوره فورا ماشین خود به خود می ماست مست باشه اونها هم رسیدن که بزرگترین فساد داخل دنیا شراب است متاسفانه مسلمان با اعتقاد اسلامی در خانواده اسلامی معین شراب هست شراب می فروشد شراب می خورد شراب توضیح می کند افتخار هم می کند چه اعتقادی چه ایمانی برای کی یک جامعه فلج میشه وقتی که فساد آمیشه زنا آمیشه گناه بکر برمیگرده برای کسی در تو داخل شهر توضیح میکنند داخل شهر داره میارند و انسانی که شراب بخورد باید 80 ضرب شلاق زده بشه شراب یک بار خوب 80 ضرب شلاق زده بشه و در بعض روایت میاد که فین عاد فی الرابعه فقتلوه اگر در دفعه چهارم باز هم یاغ شراب خود اونو بکشید شرک فساد مال یک دفعه نیست تنها خودش گرفتار نیست وقت شراب میخوره عقل دستش میره عقل تعطیل میشه بدن در اختیار خودش نیست زنا هم میکنه فساد هم میکنه قتل هم میکنه هر گناهی که باشه انجام میده کجای و داخل همین شهر سراوان افرادی هستند که روی ناموسه خودشون حمله میکنن داخل شهر سراوان افرادی هستند که خیلی بچه ها از دختر خودشون پیدا شدن پدر رو دختر حمله میکنه تا این حد اومده شراب ایمانی هست غیرتی هستی میگه ما با غیرت داریم بلوچیم شراب میخورن خیلی هستن حتی بوده که دایی ها روی خارزاده حمله کردن پدران رو دختران حمله کردن فساد به حدی رسیده که قابل کنترل از اگر عذاب خدا نازل نشه هم خیلی حرفی داخلی خیابان رد بشید داخل جاده نگاه کنید باقی ندیدیم اونهایی که اصلا میگن بطریه شراب افتاده میشناسیم بخور بر تاک بیرون برها شراب جایز نیست شراب حرامه هر جورش باشه هر نوعی باشه اسلامی غیر اسلامی شراب نداری شو حرامه شرابی که یعنی آبجو که درات اسلامی مستنکن نکن باز هم حرامه باز واردی بسته که یکی شیش بسته که نه چه علا ما مواد مواد تهیه کننده ایشان روز نهی نه آیا خوردن شراب در حالت استراحت حالت استراحت دکتری گو که آقا باید شراب بوره کلیری یعنی باشه اگر هیچ راهی نه هست هیچ علاجی نه هست و دکتر بسیار فوق تخصص ترجیح داد تشخیص در شراب بخور بود نه که دکتر هم معتاد و هم هر دو با هم شن چند نه اگر شراب به حیوان بدین آی گوشت آی یا شیر آی آی دیگه اشکال نی آرام رو باید اما اگر داخل گوشتی بویا با چند روزی آرام نکشن بلیتی کی پاک بود اگر چه کسانی چوکو کوا آی باز هم حد نشی چی بود؟ نه نه اگر یک سهوان شراب و شراب نه نه نه نه نه نه نه نه نه امرهم صعب تقع ياك جاي وارين شيء تفريهي وارد واحد يا سنة سينها والله هنچ وارد احساس إيه، لك شو راموني هاي بارك انه شعبية دلستري هنچ بعد ما سوى مبتسا اجا ياكي در حالة مسي جنب الطلاق ده شباب وارد طلاق واقعي بود واقعي بود آه. اغاتلی کو باز هم خود بیا سو خوشا خوشگه بود زنای کوش اللہ جل و مجرد یا متاہل کوشگه وای ما آیا این شراب در کل ادیان و مذاہب ہس حرام ہو نا در دین مسیحیت حرام نہ ہوتا در مذاہب که چنی تعلق ہو مثلا کسی کی شراب حلال بدند آیا یک طلاقه کپی یا هر سین طلاقه کپی با نبود از بین رفت اش گناهکار بس کافر نباشه آیا برای واردن شراب بعض هم مثل زنا شاهدی لازمه ها چو ثابت کنه يعني اقوت اعتراف کها اوت اعتراف دو نفر شاهد دو نفر شاهد ها زنا چهار نفر شراب دو نفر علی ان شاء الله کلمه کبجان حاکم شرعی ለካ አትከብቅም ጀነት ነህ ያን ፈም